вострая брама беларуская ідэя у літаратуры палітыцы і жыцці у адказах вулічных мінакоў якім карэспандэнты свабоды задавалі пытанне што цяпер рабіць апазіцыі гучыць разгубленасць няма выразнага ўяўлення пра месца дэмакратычных сілаў у грамадстве. У лепшым выпадку мінакі адказваюць гіпатэтычна шукаць лідара гэта каб зразумець якраз хто яны ідзе іхнае месца каб іх можна было ўбачыць або шукаць шлях да сэрца народных мас ці не рабіць нічога маўляў позна разгубленасць гэта водгук на разгубленасць самой апазіцыі як яе зразумееш калі яна зноў кажа пра станоўчыя для сябе вынікі мінулых выбараў і рэферэндуму сапраўды ніхто не прайшоў затое за нашых галасавала паўмільёна я так і сказаў сваім спадарожнікам у электрычцы а яны менскія дачнікі што вярталіся са сваіх сотак толькі махнулі рукой каго хвалюе што у праціўнік каварны. Гоўнае, што ты яму прайграў. Кажаш, што сілы няроўныя, Дык чаго тады ідзеш у бой ды яшчэ нас сабой клічаш. Што тут адкажаш? А калі брацца адказваць, дык пачынаць трэба здалёк з таго, у якую эпоху мы жывем, які цяпер у Беларусі час, які лад і які агульны настрой. Зразумець гэта настолькі ж істотна, як уявіць сабе недарэчнасць пытання пра апазіцыю ў часы Пятра Машэрава. Хіба так ужо шмат змянілася з тых часоў у грамадскім ладзе і агульным настроі калясальныя змены адбыліся ў нашых суседзяў, што нярэдка ўводзяць нас у зман і змушае жыць не тут і цяпер, а ў ілюзорнай краіне Беларусі з прыдуманым народам, які нібыта ўсё больш незадаволены і ўсё больш гатовы ісці за апазіцыяй, якая ў сваю чаргу атрымлівае ўсё большыя маральныя перамогі і ўпэўнена глядзіць у будучыню, хоць у гэтай рэальнасці яе вага ў грамадстве тая на вачах. Апазіцыя гаворыць сама з сабою. Яна сябе разумее, бо кажа тое, што хоча пачуць. У гэтым унутраным сумоўі няма нічога заганнага, але фатальна бракуе самаіроніі не самакрытыкі таго не зрабіў ці зрабіў не так а менавіта самаіроніі крытычнага погляду на сябе з боку таго без чаго аб'ектыўнага стану рэчаў ніяк не разгледзеш радыёвабода вострая брама у паўтара года мінуць незаўважна. Таму так няцяжка ўявіць сабе лета 2006, а з ім і чарговыя выбары і пытанне, за каго галасаваць. Сёння мы паставім такі футуралагічны эксперымент. Мы звернемся да паважаных прадстаўнікоў дэмакратычнай беларускай інтэлігенцыі і высветлім ступень іх унутранага адзінства, іх гатовасць да наступнага выпрабавання гісторыі, якім стане выбарчая кампанія 2006. Пытанне простае, за каго яны хацелі б прагаласаваць. Вядома, што новае імя можна раскруціць і за тры месяцы, але для гэтага павінна быць адпаведная глеба. І сёння гаворка менавіта пра яе. Фантастычны экзит пул на выбарчых участках 2006 правёў зміцер бартосік. Акунемся разам з ім у атмасферу электаральнага свята. большасць тых кому я тэлефанаваў ніякага прозвішча мне не назвалі самыя частыя адказы яшчэ не час што-небудзь вырашаць або навошта называць калі ўжо сёння вядома хто выйграе ці яшчэ гэтае імя нам адкрыецца само казалі таксама што пытанне неэтычнае ці што адказ можа паставіць кандыдата ў рызыкоўнае становішча але я пасля кожнага такога адказу настойлівасць скідаў сябе маску важнага фігуранта беларускай палітыкі і ператвараўся ў самага звычайнага чалавека з менскай вуліцы які з усёй сваёй наіўнасцю на кожнае апазіцыйнае дзеянне адказвае нязменным хто калі не ён то народ быццам сам падказвае дэмакратычным палітыкам і нацыянальнай інтэлігенцыі, што яму народу ад гэтай апазіцыі трэба. Не праграмы і не мітынгі, а ўсяго толькі імя, якое за гэтыя паўтара года будзе народам разгледжанае і прынятае або адхіленае. Ці ёсць такое імя, Па-першага я запытаўся пра гэта ў музыкі лявона вольскага, які бадай найбліжэй кантактуе з гэтымі самымі шырокімі народнымі масамі. За каго б хацелася аддаць голас у 2006 годзе. Я лічу маё асабістае меркаванне, што за год э, паўтара мусіць вызначыцца нейкая асоба, ці то за пазыцы цяперашні ці то просто прывязаць некуль збоку і пакуль што з цяперашніх напэўна таких вядомых наўрад ці хто ну хіба што там напрыклад кола ліцею але верыцца з трудом як той казаў А чаму менавіта вот гэтае прозвішча коласа што ім пануе ў ім па-першае ён мае досвед і работы з людзьмі адміністрацыйнай працы што не, не кепска вельмі Ну и некоторые такой политичной так само работы. Потому что все коли кричали, о, это и он просто э, э, политику полез, но ну, чому не полезти в политику, я не могу зрозуміти. Я бачу нормального керівника. Такім чынам першы кандыдат вызначаны. Тым больш, калі за яго выступае зорка рок-музыкі, здольная прыцягнуць галасы сваіх заўзятараў. Я ўжо гатовы быў цешыцца сваім апытальніцкім здабыткам, бо кіраваць элітарным ліцэем, напэўна ж, не лягчэй, чым сярэднім саўгасам. Пры гэтым кожны такі кіраўнік будзе абавязкова праектаваць сваю установу і свой стыль працы на ўсю краіну. У гэтым сэнсе Беларусь ужо 10 гадоў саўгас, а хацелася б пабачыць яе ў выглядзе прэстыжнай адукацыйнай установы, але моя радасць аказалася дачаснай. Калега Уладдзіра коласа філёзаф Алесь Антипенко таксама кіруе элітарнай установай беларускім калегіумам. Яму я затэлефанаваў наступнаму. Ці ёсць такі чалавек, яком вы хацелі аддаць свой голас на прэзідэнцкіх выбарах у 2006 годзе. Хаця б одно прозвішча вы можете назваць, потому што э, надакучыла чуць, што у нас нікога няма і ад народу чуць і што самае прыкрае ад э, яркіх прадстаўнікоў актыўнай часткі грамадства. Я магу намаляваць кароткі партрэт гэта чалавек. Гэта не мусіць быць прадстаўнік номенклатуры. Гэта мусіць быць чалавек сярэдняй генерацыі гэта мусіць быць чалавек якога творыць сама апозіцыя тут ім сэнсе што выкажа яму усялякую падтрымку гэта нарэшце мусіць быць чалавек які хоць і з'яўляецца палітыкам але не хаўрасаваўся актыўна з ніякімі палітычнымі партыямі безумоўна гэта мусіць быць свядомы ўжо чалавек у мяне ёсць адказ на гэтае пытанне вельмі канкрэтнасць Але я думаю, што это было б не э, зусім этычна называць гэтае прозвішча. Бо гэты чалавек э, яшчэ сам мусіць вырашыць. У мяне склалася ўражанне, што мы говорим про коласа. Не, гэта не мусіць быць колас з майго пункту гледжання думкі як кажуць падзяліліся але лявон вольскі і алесь антипенко гэта ўсё ж прадстаўнікі розных прафесіяў думкі ж оказывается могуць падзяляцца і паміж двума кіраўнікамі адной партыі вось адказы двух намеснікаў старшыні бнф алеся бяляцкага і алеся михалевича Хто квячорка? А чаму менавіта ён? Таму што ён э, мае ўсе якасці дзеля таго, каб займаць гэтую пасаду і я ўпэўнены, што калі б гэта зрабілася, то краіна вельмі хутка б пачала развівацца, вельмі хутка бы набрала сваю моц і ўрэшце рэш заняла б свой пачэсны пасад міжнародамі. Тое самае пытанне алесю Михалевічу кому б ты хотел отдать свой голос на гэтых прэзідэнцкіх выборах я бы хотел бачыць виктора корниенко кіраўніка фонда рэгіянального развіцця былога депутата верховного совета ссср и намесніка страшней гомельска агровы канкама чалавек які не рабіў партыйнай кар'еры які мае добрую адукацыю палітычны досвед все неабходна для того каб быць добрым прэзідэнтам Thank you Радыё Свабода вострая брама. полтора года мінуць незаўважна. Таму так няцяжка ўявіць сабе лета 2006, а з ім і чарговыя выбары і пытанне, за каго галасаваць. Мабыць, за наступны год паўтара бнфаўцы прыйдуць да агульныя кандыдатуры. І можа быць, тая кандыдатура не будзе такой агульнай, як на мінулых выбарах і пра якую сёння мне не згадаў ніхто. Наступны суразмоўца мастак Алесь Пушкін. Ён прыхільнасцяў не змяняе і будзе галасаваць за таго, за каго галасаваў і чатыры і 10 гадоў таму. Калі вядома, ягоны кандыдат будзе ў выбарчых бюлетэнях. Я б хацеў аддаць свой голас за зяно на пазняка. Чаму? Таму што жыццё показала, што гэты палітык мае інтуіцыю і не памыліўся ў сваіх прагнозах і ён мае маральнае права балатавацца на найвышэйшы кіраўнічы пост адзінае што яму толькі для гэта трэба зрабіць прыехаць вот зараз і жыць на беларусі яму ўжо нічога не пагражае з боку ўлады яму больш пагражае небяспека з боку гэтай самай так называемай апазіцыі яны яго больш ненавідзяць чым нават дзейная ўлада Thank you. наступны званок пісьменніку у владимиру орлову ці існуе чалавек з-за якога табе у 2006 годзе хацелася б аддаць свой голас вот зінон станіславович пазняк я б яму у 2006 годзе задавальненнем бы аддаў свой голас. Ну для гэтага яму трэба вярнуцца на радзіму і тады ў яго могуць з'явіцца шанс. А вот у тебе ёсць які-небудзь чалавек, якому ты хацеў аддаць свой голас. Я думаю, што гэту праблему я буду вырашаць бліжэй да 2006 году, але калі б шановны Янон пазняк вярнуўся на бацькаўшчыну, то я, як і ты, бадай што аддаў бы свой голас за яго. яшчэ один стары бнфавец сённяшні старшыня беларускага пен-цэнтру перакладчык лявон баршчеўскі як і большасць маіх апытаных мае сваю арыгінальную кандыдатуру ну, вот допустим добровольский Нават само прозвішча хорошее было б для прэзідэнта. Да, але разумееш, вот імя па бацьку Альгертавіч пачну сказаць як на пазняка паляк і все такое. Вот, а так вельмі добра было запусці. Па-першае, вялікі палітычны вопыт, яшчэ народны дэпутат СССР, па-другое чалавек, які не мае ворагаў і не мае па-мойму ніякіх такіх алергічных рэакцый. Ці вельмі добра працаваў на ўсіх выбарах, у яго вельмі добрыя вынікі і ўменне працаваць з камандай. Мастак і аўтар славутага народнага альбому Міхал анімпадыстаў палічыў маё пытанне рызыкоўным, бо справа вельмі сур'ёзная. Мой адказ будзе такі, што натуральна я прагласаваў толькі за палітыка, за таго палітыка, якому давяраюць э, іншыя палітыкі. Я бы прагаласаваў за высунуты агульнымі намаганнямі кандыдатура. Я не бяруся э, самастойна рабіць такі выбар, бо я магу па-першае памыліцца, а па-другое, я ўсё ж такі хацеў аддаць голас за таго, хто будзе падтрымлівацца іншымі. Нарэшце два зусім нечаканыя для мяне прынамсі адказы. полацкі літаратар алесь аркуш. Я могу сказать просто якого я человека зараз бачу кто это может быть ну, ввогуле это может быть такой зора люди зараз чекают зора такого какие бы вот эту справядливость то обновил в принципе вот лукашенко так сам был неким зора громадство и убачила зора олег той зора не такие оказалось Может быть, вот є некий такий Костка, полковник, і що там, какие-бы в спецслужбі, такі правооборонці є. І бородач. Мені здається, що чоловік мусить бути такий некий, от, нести неку таку справедливість і здольний это за этой справедливости відстаюватися. Ну, ледь не по морде дать кому-то там, типа идти разобраться там за самую опошню бабульку і, і, і там вот стоять. И только тогда люди поверят, потому что все это остатнее вот зараз ничего не поденешь. ніякія расказы пра інвестыцыі пра там пра свабоды пра эканоміку філёзаф владимир мацкевич скажите спадар владимир кому б вы хотели отдать свой голос у 2006 годе табе а чаму тому что я 10 год вывучаю палітычную ситуацию беларусі я знаёмы з усімі патэнцыйнымі кандыдатамі ў прэзідэнты, якія пра сябе так прама ці ўскосна заявілі. Нават з тымі патэнцыйнымі кандыдатамі ў прэзідэнты, якія не гавораць аб гэтым у голас, а толькі мрояць пра гэта. Я знаёміўся з тымі, якія нават не мрояць пра гэта, а могуць быць высунуты пэўнымі коламі там ці групоўкамі ці лабістамі і так далей. І кажу, не бачу я зараз нікога, хто б заўтра ўзыходзіў мяне у тых ведах і што трэба рабіць было б і як да гэтага ну, перамагчы лукашынку. На жаль, не бачу таксама нікога, хто мог бы скарыстацца маімі ведамі. Таму кажу, я столькі сам за сябе. Вось такі атрымаўся вынік. 10 імёнаў і лічы ўсе розныя. Пазняк, вячорка, Мацкевіч, Карніенко, колас, дабравольскі і барадач. Застаецца дадаць, што адно няёмкае прачуванне не пакідала мяне праз увесь час майго абзвону. Тэлефаную я ўсё ж па вялікім рахунку ў адну каманду, да тых людзей, што робяць адну справу, якія добра ведаюць адзін аднога і падзяляюць погляды адзін аднога, але. Але наступныя званкі да наступных людзей з гэтай дэмакратычнай беларускай каманды будуць прыносіць усё новыя прозвішчы, пакуль не назавуць усіх. А гэта значыць, што на пастаўленае мною пытанне адказу ўвогуле няма. Радыёвабода, вострая брама. паўтара года мінуць незаўважна. Таму так няцяжка ўявіць сабе лета 2006, -га. а з ім і чарговыя выбары і пытанне, за каго галасаваць. Ну і што мы адкажам сваім суседзям у электрычцы пра нашага кандыдата. Суседзі чакаць не хочуць і не будуць. Яны пытаюцца, у вас хто-небудзь ёсць, што ёсць многа і што казаць рана, гэта для іх не адказ. Назавіце хто. Вынік і сапраўды несуцешны, разгубленасць. І прычынаў у яе некалькі. Пра першую самую галоўную я ўжо сказаў, нашым палітыкам бракуе крытычнага погляду на самых сябе, а ў выніку яны схільныя самападманвацца тыя што ідуць на выбары падманваюцца тым што іх прапусцяць а тыя што байкатуюць тым што з байкоту атрымаецца нейкі эфект Урэшце ўсе гавораць пра немагчымасць роўная выбарчая барацьбы з рэжымам але пры гэтым дзейнасці не спыняюць звярніце ўвагу лідары апазіцыйных партыяў у нас не маюць прэзідэнцкіх амбіцыяў і ўсяляк гэта падкрэсліваюць інакш кажучы яны падкрэсліваюць ненацэленасць сваіх партыяў на перамогу у наступная прычына глыбокі недавер да таго што можна нешта змяніць выбарамі гэта значыць глыбокі недавер да ўласнай палітычнай дзейнасці якая круціцца менавіта вакол выбараў іншыя сродкі і спосабы не разглядаюцца мы занадта абыкліся уседзеліся ў вобразе палітычныя партыі еўрапейскага кшталту і гэта добра але гэтага мала для таго каб перамагаць Нарэшце трэця прычына сындром ганчарыка, сындром няўдалага выбару. Мінулы досвед нікога не суцяшае, але і не прывёў да крытычнага погляду на калектывізаваную, гэта значыць падзеленую адказнасць. І на новых выбарах будзе тое самае. Мы прагаласуем за каго заўгодна, абы ён быў узгоднены кааліцыяй не за моцнага кандыдата, за якога наша партыя нясе непадзельную адказнасць і таму гатовая да канца змагацца з фальсіфікацыямі, а за агульнага. І гэта будзе чарговая перамога кааліцыі, стварэнне якой само па сабе стала перамогай на мінулых выбарах. Наша апазіцыя моцна трымаецца за сваю аб'яднанасць як за апошнюю надзею хоць гэтая аб'яднанасць выглядае саломінай для тапельца бо нічога апроч сумы дэлегаваных у агульны кацёл адказнасцяў і амбіцыяў з сябе не ўяўляе можа быць і не варта чакаць пакуль партыі выбяруць нам новага агульнага кандыдата а ўжо цяпер вызначацца са сваім уласным загітаваць за яго суседзяў у электрычцы на і такім чынам ужо сёння пачаць уласную электаральную кампанію 2006. Натуральна, наш сённяшні фантазійны экзітпул не можа прэтэндаваць ані на статыстычны змест, ані нават на паліталагічную змястоўнасць. Гаворка па вялікім рахунку ідзе пра выбітных людзей беларускага грамадства, якім мы маглі б даверыць стырно краіны. І тут зусім не важна, ці звязанае гэтае наша жаданне з выбарамі ці не. Важна, што такія людзі ёсць, а нейкай аб'яднаўчай постаці сярод іх няма. Няма для інтэлектуальнай эліты, а значыць, няма і для народу, якому эліта такую постаць прапанаваць не можа. І выснова з гэтага ўсяго напрошваецца адна пра патрэбу перамен у дэмакратычным беларускім асяродку. На маю думку, гэта мусіць быць капітальны рамонт. Якраз з'яўленне публічнай асобы, за якую хацелася б аддаць свой голас каліня большасці, дык многім такое з'яўленне сведчыла б, што рамонт урэшце пачаўся.